і нагадай, що я ключі їй від хати своєї лишив, щоб вона жила там, коли схоче. Нагадаю, ти мені трохи туману привезив в пляшиці. Якого? З повітря. Мені англійського туману бажається, а то я був його не було. Кажуть, що там туман, як молоко корови туманом дояться. Гадаєш? Що доється, точно знаю, але чим? Там далеко де слони. Гринівка була за мільйон кілометрів звідси, і Київ був звідси за мільйон кілометрів. Лиш півсон мій не хотів віддалятися і крізь нього, наче крізь невидиму стіну, чув я жіночий голос, що промовляв по-англійському. Не можу більше мандрувати цими літаками, посміхатися всім підряд і відповідати на запитання про африканську державу з білим слоном в гербі, наче я придумала ту державу, наче я там колись була. Мені набридло пити, з ким доведеться і розповідати власним дітям, чому вони чорніші за мене. І ще набридло мені мешкати по готелях і чути спиною погляди чужих людей, яким до всього є діло. І все це мені набридло, а найбільше остогидла я сама собі. Жінка в короткій червоній сукні розмовляла, заковтуючи склади та слова. Вона вже дещо цю випила. І я дивувався, чому це з-за сусідніх столиків не звертають на нас уваги. Ми явно поводилися не так, як належало б двом випадковим супутникам. Але мене опанували втома та байдужість, і я смоктав своє пиво, думаючи про те, що болить голова, і на вулиці тихо, значить, туман протримається принаймні ще добу. А у мене ж завжди болить голова на таку погоду. Ненавиджу цю мряку, ненавиджу. Жінка глянула на мене з такою злістю, наче то я порозливав за вікнами біле молоко. Коли немає чим дихати, почуваєшся рибою, зануреною в гороховий суп. Коли падає такий туман, мені все важко. Розмовляти по-англійському теж важко, ви відчули? Жінка всміхнулась мені, і я подумав, що вона, певно, короткозора, лиш соромиться окуляри носити. А відносно англійської, то мова цілком поправна, як на вимоги іноземця моєї освіченості. Я прислухався. Голос у жінки був м'який, ніжний, гуркотливий. Такі голоси бувають у гарних матерів та у підступних спокусниць. Розмова подобалась мені, може, ще й тому, що віддаляла від заскленої коробки аеропорту, з якої ми щойно вийшли, переносила в спочинковий світ ресторану Skyline прозорої споруди, обкрученої під'їзними шляхами. Ми жили тут коштом авіакомпанії ВА, пасажири рейсу Лондон-Москва, що не відбувся через негоду. І навіть за обід, який оце закінчувався, теж платила ВА. Лише випивку ми брали за власні. Згодом, коли авіакомпанія ліквідується, бо руйнується все на світі, хай історик їхній знайде в архівах лондонського ресторану Skyline копію рахунку, де було до гарантованої нам їжі дописано п'ять кухлів пива. За пиво ми платили по черзі, раз вона, раз я. Тут усе було нарівно, ніяких церемоній, бо в такий туман все одно немає де подітися. Хіба що послухати музику і чогось випити? Я не з тих поетів що натхненно п'ють для натхнення. Та коли повертаюся додому,